قال الإمام ابن القيم يعني سنقمز الإمام ابن القيم وكسيمة كما أن الأصل في العبادات كما إلفقوا أصل كتك عبادة البطلان نئبتيلي كما أصل كتك عبادة نبتيلي إلا ما شرعه الله ورسوله إسبقوا إلى أمبال أو إلى أمبال أمليك يا شريع الله نمتموك وعكس هذا العقود والمطاعم anasema al-Imam al-Qayyim na kinyume ya hili ni yale mafungamano mbalimbali miamalat uqud al-aqd eh anasema wal mata'im na vyakula al-aslu fiha as-sihha wal-hilm asli katika mambo hayo ni sahihi na uhalali illa ma abtalahu Allah wa rasuluhu wa harrama isipokuwa yale ambayo ameyabatilisha Allah na mtume wake na kuharamisha ili ibada ithibiti katika sheria ili ibada ithibiti na iambiwe hii ni ibada ni lazima e, kupatikane dalili katika pande mbili zenye kulazimiana tuwe makini wanaona wengine hawaandiki na vitu hamna wewe nikikuchagua tu bwana hebu niambie ndio kasema sikumbuki wanaokumbuki na hujaandika ili iambiwe hii ni ibada tuwe makini sana hii ni ibada ni lazima ipatikane dalili kuwe na dalili juu ya jambo hilo katika jiha pande mbili zenye kulazimiana jambo la mwanzo iqamatu dalili min an-nass as-sahih ala thubuti hadhihi al-ibada min jihati asliha wa ibtida'i mashru'iyyatiha ni lazima kupatikane dalili dalili itokanayo na nafsi iliyokuwa sahihi piga mstari an nass as-sahih ala thubuti hadhihi al-ibada kuthibiti ibada hiyo min jihati asliha kwa upande wa ile asli kwamba asli ya hii ibada imethibiti kwa dalili hii wabtidai mashru'iyyati na ile kuanza kwake kwamba sheria ya ibada hii asli yake ibtida yake dalili yake ni فلا يصح ثبوت شيء من العبادات بحديث مكذوب أو برأي بعض العلماء حيتصيح كثبت chochote katika ibada kwa hadithi ya uongo au kwa rai ya baadhi ya wanawazuoni awil ubad au watawa wafanya ibada au baadhi hikayat au kwa baadhi ya hikaya na masimulizi kulikuwa na hivi kulitokea na mtu mmoja au manamat au mambo ya ndoto mimi nimeota au shekhe fulani kaota kama vile alivyoota Muhammad Elias muasisi wa jamaa ya tablighi ile jamaa ya tablighi kundi la matablighi lile asili yake ule utaratibu mnouona waliowekewa wanomtenda ni utaratibu muasisi wake ameuota usingizi anafudai wa illa mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya da'wa mtume sallallahu alayhi wasallam alifanikiwa katika da'wa mtume aliwatoa watu katika shirki wanaabudu masanamu akawaleta katika tauhid mtume aliondoa mizozo iliyomo baina ya jamii wakawa kitu kimoja alifanya dawa rasul alayhi salatu na alifanikiwa alayhi salatu wasallam na dawa ya bwana mtume ilifanikiwa kabla ya kuzaliwa Muhammad Elias ambaye ni miaka ya karibuni ni miaka ya karibuni mtu wa karne ya ya ya 14 hijiria anayokuja hapa leo Muhammad Eliasa akaasisi utaratibu ambao anasema ameoteshwa kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum al mu'minuna wa aktharuhum al fasiqun aktharuhum al fasiqun asema aya hii alioteshwa usingizini alafu kukatolewa istimbat kukatoholewa ndani yake mafuhumu ya hii aya kwa aya hii katika msingi mkubwa inahitaji misafara iandaliwe kuntum khaira umma ukhrijat linnas hii mmetolewa kwa ajili ya watu lazima tusafiri na hawa nasi ni wasiokuwa waarabu kuna lazima misafara na misafara ikawa na nidhamu watu watoke kundi kundi liwe na kiongozi msikiti hadi msikiti na kuna utaratibu maalum wa asubuhi mpaka jioni kana kwamba rasuli hakufanya da'wa kana kwamba hakukuwa na misikiti wakati wa bwana mtume sasa kana kwamba hakukuwa na misikiti wakati wa Abubakar wapi utaratibu wenu katika sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufanya da'wa kwa sababu sisi tumeyasoma maneno yao au si kwa nafsi katika vitabu lazima lianzishwe kundi lenye watu kumi alafu kundi hilo lichaguliwe amiri wake alafu watawadhe alafu waswali rakaa mbili hmm? au si kuna utaratibu maalum chaguliwe amiri kundi la watu huwezi kukuta hata siku moja tablighi katoka peke yake msikitini peke yake uko msikitini akasimama mafanikio yetu hapa duniani kaburini na milele kesho akhera ni kufata dini kame lakini uko peke yake msikitini na begi lake moja pale kaliweka kalfuni kashuka pale na jiko lake la gesi pale huwezi lazima liwe kundi wamefunga utaratibu wa dawa lazima kundi tunaona musa ibn Umair alitoka peke yake akenda Madina radhiallahu anhu akakaa Madina anawalingania watu mji wa Madina ukamkubalia Rasul kwa peke yake wakati hata msikiti hakuna wameifunga dawa na misikiti lazima hatusemi kwamba lazima taratibu huu ni lazima mtu alile msikitini lazima na mtu anakebei ah nyie mwana na magesti kwani kuna la gesti haramu au watakao kwenye masofa eh vibaya tukalalia masofa au magodoro vibaya ha? Musa bin Umair kule Madina alikuwa kama msikiti gani eti kabla mtume kuhama kuna msikiti kule Madina mbona dawa ameifunga na nidhamu maalum na kuna amali za masjid wakiamka kuna utaratibu huu baadaye kuna utaratibu kuna utaratibu huu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda Taif kundi lilikuwa na watu wangapi na Taif kenda kufanya dawa mtume khuruj alitoka mtume sallallahu alimpeleka Abu Musa al-Ash'ari alimpeleka Muadh kwenda Yaman walikuwa watu wangapi kundi la watu wangapi amiri alikuwa nani tuambiwe lakini mtume aliwapeleka watu Najd qurra walikuwa sabiin utaona al-aslu fi da'wa asli katika dawa imeachiwa na wasaili katika dawa ni tawqifia lakini namna ya kufanya dawa ni kitu mutlaq ni kwa kadri ya istitaa waweza toka wawili mkafanya dawa hakuna quyud lakini hii jambo hilo utaratibu ni utaratibu wa ndoto ibada haiwekwi kwa utaratibu wa ndoto au kwa mtu aliyoota au ibada haiji kwa hikayat au hadithi za uongo au al-kushufat au mambo kwa mimi nimefunuliwa eh ambao haya ni mambo ya masufi ndio njia zao hizi mefunuliwa maonyeshwa nini au alwajd mambo ya ya midadi midadi fulani kama kuna kitu unapata kuna testi fulani unaipata au dhauq midadi fulani kwa sababu mtu ana midadi yake au dhauq dhauq ndio test kwa kuna jambo kwa vile waliona kama vile eh, kwamba labda sikuna watu kimfano umekamatwa mwezi Ngolgo tukaona umekamatwa mwezi sasa amesimama ngamia kwenye uwanja uwanja wa mtume alafu mtu anaruka ana midadi mwisho mpaka mpaka hapa kama shetani midadi hiyo kwa sababu mwezi umefanyaje kwani mwezi au matukio ya mwezi najua haijatokea wakati bwana mtume sallallahu alaihi E, mafunzo ya kuapa hakuna swala maalum ya kuswali lakini watu amesimama ngamia kwenye uwanja uwanja mtume ah, ngamia akitazama kwenye uwanja mtume ndio kuna nifsi ndio jua au mwezi utaachoka sababu ngamia akasimama kwenye uwanja wa mtume midadi au dhauq haziwezi kuweka ibada kwa ni lazima ipatikane nafsi hapa muwe makini sana kwa maana katika mambo ya ibada hakuna ijtihad na hapa ambapo insha Allah taala kesho insha Allah taala tutamshughulikia bwana mziwana biidhnillah alkarim tuwe makini kwenye ibada hakuna ijtihadi ili useme hii ni ibada lazima kuwe na nas na maana ya nas ni andiko ambalo la yahtamilu akthara min maana ije nas jambo la mwanzo kwa katika masala ya ibada hakuna ijtihadi kwamba mtu aweza kujitahidi mimi naona hapa sasa tufanye hivi mwana wa chuoni akaona naona tufanye hivi mimi naona bwana kwa vile kwa vile watu wanazungumza sana makaburini mambo ya Simba na Yanga kwa vile tukianza kuzika mimi naona tufanye uradi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha ili watu waache kuzungumza Simba na Yanga na mambo ya siasa wamdhukuru Allah yani unaona unaweza ukatoa rai wewe kwa sababu ni mwanachuoni au ni msomi la ibada iko hivyo am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'tam bihi Allah au bwana kwa vile watu wakibeba lile janaza wako wanasindikiza watu wengine wazungumza kwa ni bora kwa tunalibeba sisi tumtaje Allah tumemesema lisisindikizwe janaza kwa sauti wala nao sasa dhambi ya mtu haifanyi haiwi ni sababu watu wakeekewa utaratibu katika dini kwamba bwana tuweka sheria hii kwa sababu watu wamekengeuka kwa maana yake ikitokea sasa jamii sasa siku ya Ijumaa akipanda khatibu atakuwa watu wakae kimya au sio hata ukimwambia mtu nyamaza pia umefanya lava kwa ikitokea jamii imehalifu hilo tuwekee utaratibu maalum khatibu kwa jamii mimbar wao tuwekee dhikri sasa kwa sababu badala ya kufanyaje walitakiwa wanyamaze sasa kwa sababu hawanyamazi waongea siasa na mpira siku ya Ijumaa tuwekee utaratibu nani alokuambia itakuwa ni mchezo hii dini na misingi yake waache watu wazungumze sheria imesema kimya kimya hatuoni uradi wowote wa, wa mtume sallam wakati anazika wala wakati anashinikiza jinaza hatujaona uradi wewe mnajua dini kuliko bwana mtume sallallahu alaihi wasallam eh, leo utumie tu akili ubuni kwamba hapa sasa tufanye hivi hakuna uradi watu wanazika kimya kimya juzi nimeona bidaa mpya bana watu wa bidaa wana vituko bwana wewe acha mchezo tumekwenda kuzika sehemu pamefiwa mmoja katika mama zetu Allah mrehemu kufika pale watu shatoka kaburini na mimi ni katika mtu nilitangulizwa ingia kaburini na wahusika pamoja na wahusika tukaingia baada ya kumaliza mchanga watiwa watu wa bidaa wamerukia Allahumma thabbitha bilqawli thabit yani kwa pamoja anatoa sauti Allahumma thabbitha bilqawli thabit Allahumma huku mchanga mpaka kaburi limeenea mchanga limetimia wao ni Allahumma thabbitha bilqawli thabit Allahumma ni bid'a naiona mpya sasa washatoka kwenye wengine washahama kwenye zile la ilaha illa Allah na Allahu akbar Allah sababu ukitamta mwingine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sasa washaachaona kwa sababu kule kuna maneno ya bwana mtume aliyosema istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al kwa sasa Allahumma thabbit hadha alqawl athabit watotemta kasema eh watu wa bidamu na vituko na vitakuro vituko na vitakuro kila siku vyazuka ando ah, ni nani alokuambia hivyo kwamba ukitia mchanga tuseme kwa kauli moja yani wanaona watu wa bid'a kama vile akili zao zaweza kuwatuma tu kufanya lolote hii ndio kinyume ya watu wa sunna watu wa sunna bwana ni watu kujisalimisha wana heshima na bwana mtume sasa watu wa bid'a hawana heshima na rasuli alayhi salatu mtume wako anyamaze wewe uje ulete utaratibu mwingine uje mkosea adabu wewe mtume Muhammad SAW kama ilikuwa ni utaratibu ni kusema hivyo Allahumma thabbituhu bilqawli thabit wakati watu watia mchanga singefanya mtume wako sallallahu alaihi wasallam kwa haisihi ibada isipokuwa kwa nas jambo la mwanzo katika zile jiha mbili udhibiti dalili kwa nas iliyokuja kuitaja ibada na jambo la pili kusimama dalili ala thubuti hadhihi alibada min jihati sifatiha wa kaifiyatiha ipatikane dalili iliyokuja kuieleza hii ibada sifa yake na kaifia yake fala yajuzu taqyidu ma atlaqahu ash-shari'u min al duna dalilin shar'i haifai kuifunga ibada iliyoachiwa na muweka sheria katika ibada pasi na dalili ukiweka utaratibu utaratibu ni huu kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili tutahitaji dalili ukilifunga jambo na zama twahitaji dalili kusherehekea mazazi ya bwana mtume watu wanafanya ule mwezi mbili au usiku wa mwezi mbili twahitaji dalili bihadha zaman kuna utaratibu huu hili hili twahitaji dalili ala hadhihi alkayfiyah sisomee aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ukatuambia dalili ya yale mfanyayo aya zungumza salatu ala nabi aya hii hakuielewa rasul bwana mtume hakuibainisha hii aya hivi kuna kuna kuna aya yoyote katika kitabu cha Allah masahaba kwa ujumla wao hawakuijua maana yake mko wapi nyinyi na kauli ya Abdullah ibn Mas'ud aliposema kwamba mimi nakijua kitabu cha Allah na aya hii imeteremka wapi au imeteremka kwa nani na kijua kitabu cha Allah na hakuna anayejua kitabu cha Allah zaidi yangu kama ningelijua kuna mtu akijua kitabu cha Allah zaidi yangu na hiki kipando changu chamfikia aliko basi ningefunga kipando changu nikamfata mtu huyo Nyie mnaijua inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi mwaijua maana yake kuliko Ibn Mas'ud mujahidi anasemaje ameudhihirisha mashaf mbele ibn abbas mara ngapi mara tatu takriban al-imam ibn al-qayyim katika muqaddimati usuli tafsiri haya amewekea mlango maalum kitabu muhimu sana kwa mwanafunzi kukisoma ameweka mlango maalum kwamba masahaba walijua Qur'ani yote maana yake anasema mujahidi nimedhihirisha mashaf na nasimama kila kwenye aya au namsimamisha ibn Abbas kila aya na muuliza aya baada ya aya mpaka nimemaliza msahafu wote ndio maana wanasema ahlul ilm idha jaa at-tafsir min mujahid hasbuk tafsiri ikikujia kutoka mujahidi ya kutosha mujahidi amechukua tafsiri ya Qur'ani yote aya aya kutoka Ibn Abbas wa Ibn Abbas amechukua tafsiri kutoka kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wadhania Ibn Abbas alifasiri Qur'ani kwa rai yake yeye kwa maono yake leo ujaisoma inna Allah wakati yani kama vile aya aliteremshwa babu yako chumbani kwa ule muradi mkajua nyinyi na babu zenu na bibi zenu kule chumbani ndio moja kwenye vinara mwaambia watu inna allah wa malaikatahu iliteremshwa kwa bwana mtume masahaba walielewa na kama muradi wake wa hiyo aya mkufanya hivyo mfanyavyo nyinyi huu muradi ingewatangulia nani rasuli muradi huo ingewatangulia masahaba قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون aya hii iliteremka kwa rasuli kama ni furaha mtume alitambua furaha hii ni ipi na ilitakiwa watu wafurahi vipi ilipasa mtume awaambie hii falyafrahu hii fiilu amri hii furahini hivi ni ipi hiyo kaifia ilifahamika furaha ni kufurahi katika moyo watu walifurahi moyoni kwa fadhila za Allah kama vile mtu akipata bishara umepata mtoto akafurahi yuko hospitali akafurahi hata kama mke kafanywa operation huko ana uchungu wa operation na kulipa ile operation lakini moyo umejawa na furaha usikana mtu miaka kumi hajapata mwana ndio kampata anakuambia kwamba furaha mpaka ukapiga mdundiko nani sasa kama ingelikuwa furaha hivyo ndio furaha ina kaifia maalum isiyokuwa ile maana ya dhahiri iliyofahamika inda almujtama mtume angewafahamisha kwamba sio ile furaha ile ya kawaida sababu asli yake hakiki furaha ni kitu cha kawaida tu mtu anaweza kufurahi hata hajacheka au sio umepewa matokeo yako bwana umepata mumtazi au oh, kijana bwana division 1 umeona kijana yupo tuendesha basketi lakini moyo umejawa na furaha umescore division 1 sio sasa si furaha sikitiko kwa moyo wetu kweli yaweza dhihirishwa furaha na baadhi ya matendo sasa ikiwa furaha hii muradi wake ni hivyo mfanyavyo nyinyi ingetufundisha Rasuli, kwa ni lazima kupatikane dalili itatueleza kaifia na sifa ikiwa jambo limeachiwa linaachiwa ndio maana zimekuja dalili swala kuna dalili ya ujumla ya kuthibitisha nini swala hiyo ndio jiha ya mwanzo alafu kwa vile swala ina utaratibu zikaja dalili ambazo ni zaida zidi ile ile kule kuthibitishwa kule asili ya kuthibiti imekuja dalili ya kuonyesha sasa swala ya swali wa hivi kisimama hivi takurukuni hivi sifa ikeleza kumekuja dalili walillahi ala nasi hijjul bait man istataa ilayhi sabila hii ni dalili ala jihati ula inathibitisha nini nasi imekuja kudhibitisha jambo lini jambo lini la hija katika asli hija ina utaratibu haina utaratibu wa hija umezuliwa au aliofundisha rasuli hakika wanielewa vijana tuko pamoja hawa watu wa bid'a wasowabaisha shekhe kuna misingi ukiipata hata akizungumza uelewa ndio maana utaona bwana Mziwanda ameulizwa bwana kuna watu wasema kwamba eti hii maulidi na hizi bidaa za maulidi eh ni yani kwenye ule uzito wa dhambi eh ni mbaya kuliko zinaa ndio bwana akasema kweli ya maneno yapo alafu akasema maneno mazuri lakini hayana maana kuna maneno hayo maneno yawe mazuri afa hayana maana ni yaani mtu ajielewi yani amekwenda Allah amemnyima taufiki mpaka ajielewi useme kwamba hadha kalamun hasan alafu haina maana ule uzuri wa maneno lupi mkuandikwa kule kichina au kuandikwa kwa herufi za kiarabu au neno likaandikwa kwa rangi nyeupe au nyekundu ndio ya maneno mazuri au mwandiko amjaelewa maneno ya waje mazuri alafu hayana maana sema bwana kasema yeye hajibu sababu kasema mimi sijibu ng'o asema bwana Abu Haula kama aweza tulitukae mimi na wewe mimi na yeye watu wawili tu tuzungumze kwanza alafu yale tutakuafikiana ndio tutuwaambie watu ame na wewe tukae pembezoni tuzungumze mambo ya dini mimi na wewe tu mbiashara ni tupatana si mwanzo alisema wanaume wazungumza barazani eh? nadhani nakumbuka eh? sasa tumekuja barazani atakatuende chumbani wewe oh, umenyimwa tawfik jahil sasa nasema maneno mazuri lakini hayana maana hapa tunataka hapa tujibu maneno ya waje mazuri anafaya na maana tutatoa radi ile haraka haraka alafu tutakuja siku tuchukue balagha sasa maneno mpaka kule katika lambo ya, ya tahsinati katika kalamu maneno ili yawe mazuri yanakosa maana sababu kuna ilmu albayan ilmu almaani na ilmu albadia sasa huko nikirudi nikirudi pangani kenda kama maktaba kweli maneno watu wa balagha kalamu yaweza kuwa ni hasan alafu ikose maana kuona nini lakini kanyimo taufiki kwa sababu yule mwenzie alisema maneno mazuri lakini hapo kitabu gani Yule mwenzie alisema maneno mazuri lakini hapo kitabu gani? Sasa asema maneno mazuri lakini hayana maana. Sema kama alafu baadaye anaya challenge yale maneno. Anayapinga. Vipi unapinga maneno mazuri? Kini mtu amenyima tawfiq jahil yatakhabbat. Alafu anasema huwezi ukalinganisha jambo lilohukumiwa kwa nasi na jambo la ijtihadi kwa maana amekubali kwamba yeye anaona kwa maulidi ni jambo la nini ijtihadi asema hatukatai kwamba kuna rai wanaochoni wengine wanasema yafai lakini pia uko ni jambo la ijtihad sasa tunasema sisi hakuna ijtihadi katika ibada ili jambo liwe ni ibada ni lazima kuwe na nas ala thubuti asli tilka alibada lakini kwa jiha nyingine kuja dalili ya kaifia na sifa jambo likiachiwa sifa yake ni itlaq likifungwa sifa yake ni kufungwa baada ya swala kuna astaghfirullah mara tatu imefungwa ukisema mara tano haifai labda ulipitiwa na hesabu lakini wewe sasa ukaja mimi baada ya tatu za mtume mimi nitasema tano kila baada ya swala astaghfirullah استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام mtume hapa amefunga tatu subhanallah mara 33 huko sasa nitasema 40 haifai sababu hapa imefungwa 33 kwingine huko isipokuwa hapa kama unaendesha gari sema subhanallah mpaka afika Nungwi kuanzia mjini sema zifike hata 500 kule zimeachiwa Umeelewana? Palipofungwa pahitaji dalili ya kufungwa. Kufungwa kwa zamani, kwa muda, imefungwa kwa idadi, imefungwa kwa sifa na kaifia, dalili. Umeelewa wazee? Jiha ngapi hizo? Kwa hiyo kwa ufupi thubutu al-ibada min jihati asliha na jambo la pili thubutu al-ibada min jihati sifatiha eh wa kaifiyatiha. Haya ni mambo ya msingi kwa hakuna hakuna masala ya jihadi katika ibada alafu jamaa Allah alivyomnyima taufiki mwishoni akasema kama ingelijua sababu alitoa mfano hapa wa wa ovyo ovyo hapa sijuu baba akasema eh ambaye hakwenda skuli sijui hivi mtoto naye akasema sijui e, atakayekojoa ni kosa kubwa huko kwenda skuli yani hakuna wajibu wote kutoa mfano alikuwa hana la kusema kwa kakosa pale akavuta hana mfano wenye manti alafu mwisho akasema kama engelejua kwanza alisema kwamba likulli mantuqi mafhum ah wacha bana senikani yani ndio ana tabia hiyo anataka kuonyesha watu kama vile ajua sana hebu ielezee hiyo mantuka hapo ulikusudia ni nini na ielezee hiyo mafhumu alafu tuambie mafhumu hiyo ni mafhumu mukhalafa au mafhumu muwafaqa au mafhumu muwafaqa iwe ni aula au musawa tuambie yanafikiri yaani sisi hatujasoma wewe ndio unasoma yani nyinyi ndio mna mashehe sisi mashehe wetu shetani sababu ndio akili yao yani wao waona sisi hatuna mashehe hii elimu tumeokota jalalani sasa eleza sio unifanye tu na mumtuqin acha lakini nitakupeleka mbali huko ahama sema nikusudia nini acha acha ujahili wewe bwana alafu mwisho asema ningejua ninge nikizungumza dakika kumi tu muhadhara yangu alafu nikaizungumza mada hii kwa tutakuja kuzungumza maulidi kwa nas ilitamko liko hivyo tutakuja kuzungumza maulidi kwa nas angalia kule asema ni jambo la jitihadi alafu atakuja kuyazungumza maulidi kwa nas twakusubiri twakupa miaka mia ameshindwa kuyazungumza maulidi kwa nasi suyuti hao wote waliojuzisha au mashehe hakuna yoyote aliyozungumza maulidi kwa nasi sababu kwa nasi manake yamefanyaje yametajwa kuandikwa wapi sasa baba lakini mwanzo umesema ni jambo la nini maneno ya dakika kumi kajigonga kujigonga kwa ajabu ambapo msomi yoyote alisijigonga isipokuwa mtu jahili wakija wale wanakuwa wanahifadhi hifadhi vipande vipande hivi na nini hana taasili ya kiilmu hapo tukasema la jitihada maa nafsi eh mbona wasema unasema maulidi ni jambo la jitihadi hukumu hii ni jitihadi wako wengine wanasema hivi alafu baadaye unasema utakuja kuyazungumza maulidi kwa nafsi tutakusubiri alafu akaacha lakini swali la pili katumia dakika 15 kufanyaje kulijibu sasa sio nafsi tunagazitaja hapa hivi dakika 15 hujataja haya hata tano na hadithi lakini hamna kitu ana tabia ya ajabu tabia ya kihabithi kabisa kila kitu hamalizi anafaonyesha kama ajua hendi katika hiyo elimu sasa haili swali uliojibu dakika zote hizo ni swali la pili sio ingetaja hizo nafsi za maulidi lakini hawa mabwana wamekosa dalili katika jambo hili wanahangaika kwa kikubwa wazee sisi tunatakiwa tufuate wajibu wetu ni kufuata nini dini wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun hii ndio njia ya Allah hii ndio njia yangu ifuateni sisi wajibu wetu ni kufuata dini ilishakamilika wala tattabi'u subula njia nyingine ambazo isokuwa njia ya Allah msifate mkifata zitakutengani zitakufarakisheni na njia ya Allah huo ni wasia na kupeni Allah ili mfike katika takwa hamwezi kufika katika takwa isipokuwa kwa mambo makuu mawili kufata na kuacha وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الاتباع ولا تتبعوا السبل واcha kufuata njia nyingine kwa hii ni itibaa hii ni ibtidaa huku unafuata ukifuata ulichokatazwa umezusha aya iko wazi kama jua la mchana dini hii imekamilika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina imam malik ametokea qaida adhima qaida dhahabia ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu alyawma dina jambo lolote siku ile yateremka aya hii halimo ndani ya dini leo haliwezi kuwa dini piga mstari aya maneno yakiwa habia mamaliki wa habia mdanganya watu na wahabi na wahabi na Imam Malik wahabi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amezaliwa mwaka 115 Hijria amekufa mwaka 126 mwaka 1206 Imam Malik wahabi kwa dini ya Allah imekamilika siku ya teremka hii hakuna sherehe za maulidi ateremka aya hii mtume hajawahi kumsomea mkewe Khadija 40 wala khitma nyinyi mna huruma zaidi kuliko huruma ya mtume kwa mkewe yani kuna mtu hapa atakuwa na huruma kwa mkewe kuliko huruma ya mtume kwa mkewe au huruma ya mtume kwa watoto wake lini uliona mtume kasoma khitma na Qur'ani yote alikuwa nayo kichwani akakaa akahitimisha sio kugawa kugawa zile juzuu zile mnazogawa mtume alikuwa yuko kichwani lini kwa sababu mtume kazi kwa watoto wote tuachie wale wadogo wa kiume watatu wa kike wote walikufa watu wazima walishaolewa isipokuwa Fatima kafa baada ya baba yake kwa miezi sita hawa watoto wake kwa mapenzi yake kwa watoto nani anamsomea hitima nani alikuwa kuna 40 tokafe mwanangu leo siku ya 40 mkafanya vishindo 40 ya shekhe 40 imetoka wapi au hauli kila mwaka ambao ile tarehe alokufa mtu watu wana kumbukumbu ndo haudi mwaka wapi nyinyi mtahuzunika kama alipohuzunika bwana mtume na kufiwa na wake zake kufiwa na watoto wake bali kufiwa na Hamza mpaka alimwambia alomuua Hamza ume tumekubali uislamu wako lakini macho yangu hayawezi kufanya kutazama mimi naika hapa sasa hivi nafasi ya Sheikh Mauli yeye ananiambia atafanya taaliki ndio maana nimemwachia muda wa taaliki kwa hiyo taaliki sijui mwisho saa ngapi mashekhe wapo wenyewe atasema lakini tosha hili kwa nafasi ya Sheikh Abu Aiman mimi muhadhara wangu kesho inshallah inshallah muombe Allah tupe uhai na uzima Allah tuepushe na fitna mabahara minha mabaka na Allah tuepushe na maadui آه، وكلا أين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم